hogeita laua pasatuko da, behaz, bidariko plazatik abiatuz, uh, eh, lasuan bordat, igainen dalenik, uh, eh, sumusun bordat jausteko, hor lehen uh, eta diateko lekua izanen da. Hortik uh, itxusiko penetarat buruz uh, jonen dira lasterkariak. Uh, iguzkimendi uh, kaskotik pasatuz, mehatxera jautsiz gero, hor izanen da irugarren uh, eh, dian eta edateko lekua, eta gero hartzamenditik pasatuz, uh, ala plaza buruz beziz uh, eh, jausteko. Baditu ditu ale, mila zazpiun metra desnibel. Beaz, pixkat lan jorasa dena da oita lau bat bezala laster egiten duzu, beaz, eh, mm. partitzen zira, baina dezine dela, ale ere eh, hor da. Mm. kasu imeharko da, ale ere uh, eta ala, jan, jan eta lekuak gelditu, behar denbora, denbora hartu, uh, lasterketa behar den moldean uh, untsa finitzeko. Badira, izen ezagunak? Usaiako izena, ake, eh, jasko irabazduna hori izanen da, Jose Balajalde, uh, gero Guillaume Lovoa eh, hori izanen da ere, Mikael Echeverri, hori uh, oita lauan, uh, gizonen zat, aldiz pixkat idekiagoa izanen da, uh, eh, dira Sofi Charlot, uh, Humano Lohi, uh, bola, segitzen dutenek, eh, izen horiek uh, ezagunak dira, binen ez dira baita ezpada uh, eskualde untakoak. Mm -hmm. Bigarrena beraz, berrogoita bost kilometrakoa, beraz, beha horgoita hazi, eh? nuntik pasatzen den hori? Pasatuko da beraz, uh, iparlan gaini, eh, beti plazatik uh, abiatuz, Iparla, ahietan, argietan izanen da lehen jan eta edateko lekuan, Gero bustantzaila irat buruz meakarat eh, segituz, gora, gora makila, eta gero lizardiko lepotik jautsia araziko ditugu um, eh, ahitzako nagat buruz. Hala, eta ahitzakunen bada beste janeta eta edateko leku bat, eta hortik uh, igaren dira, iguzkimen buruz, oita lauekoak uh, eta gero azken kilometroak uh, eh, oita laua bezala izanen da, hartzamendin eh, pasatuz eta bidajairat behiti uh, eutxiz. Mm -hmm. Beaz, luzeagoa eta desnibel aldetik ere uh, gotioragoa hori? Be, kaxik bietan dublia, eh? berroita bost kilometra iten baititu eta bimila zazpiun metra desnibel. bost kilometroko lasterkaldi hunentzat, behar bada lasterkariak ere aipatzen aldira batzu beden? Bai, horre esantza dugu aurten eh, nesketan uh, eh, Joslin Poli eh, horri uh, zeitea, unek uh, beka berroita bia dianaanik ira berzeritu 2008an, eta horri zanen ere motkon barrio, uh, unek baitu uh, beka berroita biko errekorra. Hala, nesketan uh, lastakaldi edera izanen da, atakatua. Eh, gizonetan berriz, Kori eh, benoa horizanen dugu, unek eh, berroita bosta eta berroita bia, biak irabazia dituela de jadanik, eta mm, Maxim Kazajuz horizanen da ere, hau behar neotik eldu dena, Eh, unek uh, deka bosta irabazi baitzuen uh, eh, 2000 eta amazazpian. Da zala horre, uh, lasterketa edeja berluk berginuk eunkan, ala Pascal Dolanua ere hori izanen dira, Gaizka Barainano, da zala izen, izen eder batzu, uh, lasterketa eder baten zat. Uh, ala, zazpietan abiatuko da behaz uh, berroita bosta eta sortziontan uh, beka hori talaua. Beaz, eh, bi ibilbide, aipatu duzu COVID-a hori zen aitzineko eh, urteetako etxaia, aurten eh, zer beruagatik antolakuntza berezi bat eman duzi plantan edo aipatzen duzi hori? E, Ege harteko meteoa soiten dugu uh, lau horren guziz, <laughs> gutxi gora behera, eta susen <laughs> ez dakigu ono uh, larumatean ze, uh, ze denbora inen duen. Uztot beharko dugu larumatean jeiki eta piskatik guzi nola, nola ze denbora inen duen, mainan se oh, ordena da uh, behagire badiela demora berua izaitia ere, beha sortako uh, eh, ditugu behar balimada ur, eh, ur leku batzu uh, gehituko ditugu, eta ari gira ere soiten hor uh, geiteko igeiteko mendirata, ala uh, edateko eta jan lekuetan ezartzeko, beti uh, albezan bat uh, gauza freskoak izan ditzeten uh, lasterkariek. mm -hmm. zuzi ez ez lasterkarien aldetik, denek itzen atxikitzen dute oraino? Mementuko, bon, Urte guziz bezala badira zonbait eh, kolpatzen direnak antrenamenduan, mehaz eh, zonbait badira eh, zonbaitek uh, ez ezpatzen dute, eta bebea direnen beste batzuek kontent horien uh, leku hartzea. Me berotasunaren ondotik, eh, mementoko hasteko neok ez du eh, ez estatu. Bon, ala, jakinez, oa bai ibadiela bi azte ere uh, eh, demora beruak iten nitiela, behaz, gorputza ere, ari da piskat, mm. ez hmm. dakit nola erra, mainan aklimatatzen. Mm. <laughs> larun batean demora berua balimada ere, da, da segitze bat uh, bi haste horien ondotik. Mhm. Antolakuntza bat beraz eh, mendietan lasterkarientzat eta beste antolakuntza bat bisitarientzat bidarraiko plazan, horre izanen da, ikusi, jan, edan? Egun guzien animazio gubiltzela nezitzen izaitela handa ere eh, egon bidarraita. duguna urte, azken urte hauetan kronometraja eginen duena uh, zuzenean, eh, ez direnak bidarraiko plazera ditelanko lasterketa segitzelan duko dute uh, etxetik, eta nahi dutenek plazara din denbora menento goxo bat pasatu jan eta eran orientzat ere izan da parada da uh, atxalde guzian uh, iruna arte jateko eta eta erateko sustu jakinez bideak e, askilekutan hetsiak izanen diren badugu behar dena larun bat gozo baten basatzeko. E, bideak, etxiak, eh, bake bideak eh, antolatzen duen blokatze eguna ikin edo? Bai, hori da, bai. Hai, ados. Ba, kigu amajontan hasiko dela, gero xuxen nun eta nula erriago. Bon, zordena gu gamajetan azken lasterkariak aspaldi jonak izanen dira eta seurrazeleenak kasikarri kasi batiak. Beaz, ba, egia erteko, anitzek, eh, denbora baino eh, galdera, galderak baitugu horren gainean, baina nola, egiten diegu, bidarreira egiten dela ikestela presatua behar izan, eta izanen dela jateko, edateko, eta jantzan hartzeko giro honean eh, larun batean, eta nahi badute egon igandean ere.